Eduarda Mancilla estis argentina intelectulo, verquistino, jurnalisto cae componistino. Si estis uno la plei gravae virinoe en la nazia culturo. Post longa lucto contra la sia tempai genrae limigoi, si atingis reconon, aperis reguli en la nazia casetaro, cae igi la unua argentina roman verquistino publicigita sia tempe. Si appartenis al socie cae economie bonjava familio, proxime ligita al politico cae culturo. Eduarda el staris pro sia lucidezzo cae sentemo el montritei en sia literatura verco. Si verkis romano in dramo in cae in textoin. in giornalismo in testo in Quancam play multe el sciei vercoi portis sian subscribon quiam en 1860 si publicigi sia du debutain in romano in el medico de San Luis cae Lucia Miranda pro el dona condicio si devis publicigi ilin sub la vira pseudonimo Daniel. La esploristino Maria Rosa Lojo listigas clialoin por memori cae pli legi Eduarda Mancilla. Chare en Lucia Miranda, Eduarda Mancilla alportis alla literaturo indigenan sferon ciel homam, sociam cae culturam spatum, antau ol faris sin sia pli fama frato Lucio Mansilla. Chare iam ecde el medico de San Luis, si metis en la litteraturan senon la temon de la gaucho, campara loggianto, mistractita de maliustezzo cae escludita de la socio antau Lucio cae José Hernández, chilasta autoro de la plei fama Martín Fierro. Char, si atingas ancau perspectivon cion nec Lucio Mancilla, nec Hernández disvolvis. La sen helpezzo de virinoi marginigitai inter la marginuloi, frenesulinoi kiwi contraustaras la legion de perforto por savi sien infanoin. La tria romano, Pablo au la vivo en la pampo, estis publici gita unue en revuo lau chapitroi, cae poste en libro formato, tiu ci, Iam sub shia nomo. G estis verkita en la Franza, lingvo qui un si maestre regis. Si aproso vecis la admiron de Victor Hugo mem, qui u scribis. Via libro allogis min. Vi scribas bonegan franzan lingvon, ca estas profunda intereso vidi vian American penson traduquita en nian Europan lingvon. Estas dramo en via romano cae peisaggio. La peisaggio estas grandiosa, la dramo estas cortuja. Si publicigis racontoi, cio estis la unua volumo de infan racontoi faritei por argentinei knabinoi cae knaboi. Tiam, la verquisto, eduquisto, ex expresidanto Domingo Faustino Sarmiento dichis amplexan articolon al Eduardo Mansilla en El Nacional pro tiu publicajo. que la literatura laboro esti ŝia chefa activado, la motivo de chia recono, Eduarda Mansilla ancau componis Musicon tio ci estis tre malmulte conata aspecto de mansilla. Quancam en amatora maniero, tamen, si montris rimarquindan talenton cae sentemon. Si estis formale trainita por esti musicisto. Tiu speciala flanco de sia educado estis resulto de la tiamai generalai sociai normoi, quiui dictis che homoi de alta socia statuso estu bon inspertai pri musico. Sia musica trainado ancau manifestigis en siei scrivajoi. Musico kiel temo, gia efficetso, cae referenzoi al musicai instrumentoi estas oftai en siei literaturai vergoi. Eduarda Mansilla, componis grandan nombron da canzonoi en la hispana cae franza, latinamerica in musicoin, religia in melodioin, musicon por piano, violono, violoncello. Si presentis sia in en la sociei rencontigioi, quiu in si ocasigis cae partoprenis. Dum siei voyagioi al Pariso, si estis en contacto con grandai componistoi kiel Giacchino Rossini, kies instruoi multe ricigis sian musican talenton. Si publicigis quelcen el siei componagioi, cae aliei estis publicigitai en starlandai revuoi. Balicora comentis Sia musico esti de granda sentemo cae vere Europa nivelo. La melodioi de Eduarda havas profundetson cae beletson vere el starindai.